ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. אהלן, צהריים טובים. שלום, ו... משה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נציג, מתחילים. יש לנו כאן אורחת בפעם השנייה. וכנראה לא בפעם האחרונה, כי יש לה... ים של דברים לספר לנו. שלום, מגי כהן. שלום, שלום וברכה, צהריים טובים, כיף לי להיות כאן. איך כן. הרגשה? נהדר, נהדרת. עכשיו, אנחנו ראינו מה מגי. מגי או מגי? לנו. זה לא משנה, קראו לי מגי, אבל בארץ התחילו לקרוא לי מגי, אז זה נשאר מגי. אז פעם זה יהיה מגי, פעם זה יהיה כן. מגי, אז תראו, אנחנו ראינו מה שמגי הכינה לנו, והכינה לנו המון המון המון המון דברים המון טובים. המון מטעמים. אבל, לפני שאנחנו מתחילים עם מגי, אנחנו מתחילים עם השיר הזה, בבקשה. ונצטרך להגביר את הווליום עד מאוד, ועוד מעט גם נדבר ונספר מה אנחנו שומעים. How I long to be my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Always thinking how I miss. טוב, אתה מזהה. אלוויס. אלוויס והגדול. אלוויס שהיה קטן. כן. ההקלטה הזאת זאת ההקלטה הראשונה של אלוויס אי פעם. היא נעשתה ביולי 1953, מתנה לאימא שלו, גלדיס. השיר הזה נקרא My Happiness, הוא הקליט שני שירים באותה הזדמנות, השני היה That's When Your Hard Eggs Begin, שדרך אגב, יש גרסה של יורם ארבל לשיר הזה. נכון, אתם, כן? נכון, כן, אבל אין לי אותו. בהזדמנות, בהזדמנות. <laughs> אה, דרך אגב... אה, אלוויס שילם 4 דולר עבור ההקלטה וקיבל עודף 2 סנט. <laughs> אה, ואני חושב שזאת הייתה, זו, ההשקעה הכי טובה שאומן אי פעם השקיע בקריירה שלו. <laughs> אין ספק. פחות מארבע דולר, והמשך הסיפור ידוע. ואנחנו כן. מדברים על אלוויס, כי אה, מחר 40 שנה למותו, חבל. Mm-hmm. The King is Dead, כן. 40 שנה לפני. אבל אנחנו עכשיו נלך למשהו קצת יותר משמח. כן. עוד נחזור לאלוויס אה, כן. בהמשך, אבל uh, עכשיו, מגי, נו. טוב, אז אני היום הבאתי שירים שמזכירים לי את החופש הגדול כשהייתי ילדה, mm-hmm. אבל עם טוויסט uh, מתורגם. אוקיי. Okay. ואני הפעם אביא את uh, רוצי שמוליק, אבל בגרסה אנגלית, mm. שאריאל זילבר הקליט בהולנד. אנחנו, אנחנו פה נסביר שההיסוסים הקטנים בקודם, בשנייה הזאת אנחנו מעביר, שמים את הסינגל. נכון. ומשה מכוון, ויש גם מתאם שצריך להכניס בפנים. בדיוק, בדיוק את המתאם. אז uh, אני, השיר הזה היה החופש הגדול שלי כשהייתי ילדה, וכש... באספנות שלי, של המתורגמים, כשגיליתי את הגרסה באנגלית, אני פשוט עפתי על זה <laughs> והבאתי את זה, ולשיפוטכם, תשמעו. בבקשה. אוקיי. נקרא, אגב, רוצי שמוליק הפך לפרונלה. ומיד אנחנו uh, נבדוק איך שמוליק בתור פרונלה. כי רוצי שמוליק קורא לה, אז הוא רצה בדיקציה, פרונלה. you see, you and me, we got each other. Got two lips, got two arms to hold you tight. Tonight, clear to see, you and me, we love each other. Ah, and this combination's working out so right. Me and you love to do things with each other. When we touch, it's so good out of sight alright. And your kisses melt my heart like fairy butter. מדהים. תודה. עכשיו, אם שמעתם באמצע משהו שעולה, אל תדאגו, את אותו משהו אתם תשמעו יותר מאוחר. כן, זה מין משאפ עשינו היום. מין <laughs> משאפ, בדיוק. כן, הכל בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו אה, עכשיו... את המתאם מעבירים לפטפון השני. הנה, הוא כבר סידר. יפה. ועכשיו אנחנו בפינה. בפינתנו. מי היה קודם? מי היה כן. קודם? עכשיו, יש הרבה שירים ישראלים שהיו להיטים פה בארץ, אבל הרבה מהם, הם היו קודם כל לעיתים בחוץ לארץ, בשפה או צרפתית או אנגלית. אז uh, פה אנחנו נשמע עכשיו, אמרתי לכם, שירי חופש, uh, זה. Okay, אוקיי, אנחנו yeah, נשמע, נשמע את uh, שוקי ואביבה בגרסה הראשונה לשובי שובי לים. עכשיו תיזהרו, אחרי ששומעים את השיר הזה, לא מפסיקים עם שובי שובי שובי לים. שובי שובי שובי לשם. שם. שאילנה אביטל. שאילנה אביטל הקליטה ב-81. בואו נשמע. אז מה קדם למה? זה. זה. 77. הנה. זה? כן. יפה. ואז היא שבה לים והכל היה בסדר. כן, זה שוקי לוי כמובן הלחין את זה, וזה, הש, הביצוע הראשוני היה שני, 77, עם אה, שוקי ואביבה. ואנחנו נמשיך עם הפינה, מי היה קודם, אבל הפעם הפוך. אה, השיר אה, אה, לפי האמה, שאנחנו כולנו הכרנו מבייק ברנד, בעצם, mm-hmm. הגרסה הראשונה שלו הייתה של יפה ירקוני, משפחת ירקוני, mm אה, תקליטון מאוד נדיר, אה, וזה נקרא ביבה. זה שיר קסום, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. גם לי זה מזכיר את החופש הגדול. אז לפני שאנחנו נשמע את זה, משפחת ירקוני, באמת, נו, משפחת ירקוני, נכון. זה יפה נכון. ירקוני ושלושת בנותיה. mm -hmm. והבכורה, אורית, גם הייתה כתבת לעיתון באירופה כשצריך, היא גם שלחה ביפן mm-hmm. דיווחים כש, כשיפה הופיעה הופיע ביפן. ו... אפשר לומר שהן בעצם, אה, אה, הן היו הראשונות בארץ שקידמו את מייק ברנט. נכון. סילבי ורטן גילתה אותו כשהוא הופיע באיראן, נדמה לי, באיזה מועדון לילה, כשעוד אפשר היה לה... להגיע לשם. במועדוני כן. לילה באיראן, <laughs> אבל בארץ זאת הייתה יפה ירקוני, ומגיע מה שמגיע. Mm. אז אנחנו נשמע את משפחת ירקוני. דרך אגב, בצד השני מופיע שיר שנקרא "נלך בעקבותיו". שמוכר גם בתור המנהיג של לואיג'י. אה. שיער אדום למה זה דומעות עיניים? את הרי כבר בת חמש. אוזן קט לך בנמש, ושפה לך משונה, לכוכב קוראת עד שמש, כל ציפורת זה יונה, שולח ירח, בזדופן זורח פשוט בהר... זה כל כך קסום. נכון, אני כל כך, זה שיר כל כך קסום, אתה בדיוק תפסת אותי שאני... וזה מדהים, אני אוהבת את הביצוע הזה. חמוד. שלה כבר בורברינה, מתקתק גם השעון, וחייטריסים הצמינה, לילה לא טוב צריך לישון. לא מאשר מפה. אוי, זה היה טוב. כן. זה היה טוב, אני כל כך נהניתי. <laughs> טוב, עכשיו אנחנו נחזור לפינה הזו בהמשך, כי יש עוד איזה שיר. אה, בשנת 78, בפסטיבל הזמר הישראלי, שני שירים... בקדם אירוויזיון. זה, לא, אז עדיין עוד לא היה קדם. הקדם התחיל אה, אחר כך. אבל זה תפקד בתוך זה, קדם. זה תפקד בתוך קדם, בהחלט. כן. אה, שני שירים זכו במקום הראשון. בלב אחד של... אה, אה, חדווה עמרני. ו... פלפל לבן. ופלפל לבן, בהחלט. ואבא ניבי. יזהר כהן. כן, עשו שקלול, נכון, אלפבטה, לא לשכוח גם, אה, יש שם גם זמרים נהדרים באלפבטה. עשו שקלול, מי קיבל הכי הרבה 12 נקודות, ואבא ניבי זכה, והוא ייצג אותנו וגם אה, זכינו. ו... אבל ביוון מאוד מאוד אהבו את הגרסה, את השיר של אה, חדווה אמרני בלב אחד, וזמרת יווניה בשם ליצה דיאמנטי, הקליטה אותו בשנת 79, ובבקשה. ואת יודעת להגיד את שם השיר ביוונית? <laughs> ממש לא. טרה פופה פרפונה, הוא כזה. השתדלת. כן. טוב, אז בלב אחד, בגרסה שקצת קשה לנו לומר. את שמה. כן. כתוב ביוונית, אז קשה לי. Τώρα είπες μάτια μου, μάτια μου εσύ Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή βραδιά κι άνοιξε την πόρτα της η κλειστή καρδιά Γέμισαν οι νύχτες μου, γλύκαναν οι πίκρες μου κι όλες οι ελπίδες μου γυρίσαν ξανά Γέμισαν οι νύχτες μου, γλύκαναν οι πίκρες μου κι όλες οι ελπίδες μου γυρίσαν ξανά בראבו. בראבו, בראבו, אכן בראבו, תשמע, אה, אנחנו נהנים, אה? כן, אנחנו ממש נהנים, רוקדים פה ועושים שמח, איזה כיף. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים, חוזרים לפינת אלוויס שלנו, כאמור, מחר 40 אה, שנה להסתלקותו, כמו שאומרים. כן. טוב, מגי, מה אנחנו הולכים לשמוע טוב, עכשיו. טוב, אנחנו הולכים, הולכים לשמוע גרסה מאוד uh, חביבה של um, ג'קי מקייטן לרוק בית הסוהר. ג'קי uh, מקייטן uh, הוא uh, חזר בתשובה, ו, והוא עשה לו, ל, הוא כתב את השיר, uh, הוא אמר לו, אני בבית המדרש, משהו כזה, במקום בבית הסוהר. אז זה נורא עדיף, יפה. עדיף, עדיף. כן, אז זה, זה, זה, תשמעו את המילים, זה חביב, זה נחמד. שניהם לא איתנו היום, אבל מה לעשות. כן, זה יושב אני בבית מדרש, משם מוסר לחבר'ה דש. רוצה לעזוב את השטויות, ללמוד גמרא ומשנה משניות. משם מוסר לחבר'ה דש, רוצה לעזוב את השטויות, ללמוד מרה ולא לחיות באשליות, לא לחיות בדמיונות. רוצה ללמוד מרה ומשניות. יושב אני ומתפלל לכבוד כל עם ישראל, רוצה לעזוב את הדמיונות. ולא לחיות, לחיות באשליות, לא לחיות בדמיונות. או, או, או, או, או, לא לחיות באשליות. יושב אני הוא Not like your best layout No like your best layout Rotating more Marau mich na yo Yo Ba ba ba to li to Da bi di bu di ba bi di bu di ba bi di bu di di di di di di di di di di di אוי, זה היה מעניין. זה היה מעניין מאוד. כן. זה היה כן. מצחיק. זו פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה, וזה באמת מעניין. אני מאוד שמחה כן. שהבאתי לכם את ה... מה, זה אנחנו זה סקופ, כי אני לא שמעתי את זה אף פעם. כן. טוב, אז שמענו את... אה, רוק בבית הסוהר בגרסה דתית. דתית, בית מדרש. אז מה, מה אתם אומרים? שנשמע קצת אלוויס ממש? בוודאי, חובה. ניסע קצת ללאס וגאס. בוודאי. נעשה ויבה? כן, ויבה לאס וגאס. אז ויבה לאס וגאס. יאה. הנה זה מגיע. הנה זה זה בא. זה אבל רק ב-33. כן. תראה, שם זה גם 33. ויבה לס וגה זה נחמד, אבל אנחנו מעדיפים לשמוע את זה במהירות הנכונה. Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve steel. Viva Las Vegas! Fever, Las Vegas. Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I, am gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! ויבה. ויבה לס וגאס. איזה יופי, איזה כיף. היום אני ממש נהנית, אני... למה? לפני חודשיים לא נהנית. חזרתי ליהנות, סוף סוף, יהיה לי כיף כזה היום. אז נקבע ככה, פעם בחודשיים. אין שום בעיה איתכם, ויש לי דברים מדהימים. נהדר. עכשיו אנחנו נחזור לאותו פסטיבל 78, שאמרנו שאבא ניבי זכה, והוא גם אה, זכה באירוויזיון, ו... אבל אני הבאתי לכם גרסה תאילנדית של זמרת בשם הונג טונג דאו דון. עכשיו תגידי את זה עוד פעם. הונג טונג דאו דון. והיא הקליטה את הביצוע שלה לאבא ניבי. שנקרא? שנקרא הוואי אבא ניבי. הוואי אבא ניבי. בבקשה. לא התאמצה במיוחד. 78 גם, אותה שנה. למצוא אה, שם... บานีที่มกเดชอเพลงเดอาบานีที่ชอบเดชอบคนห้องเพลงอาบาบเดกลางเวรกลางคืนยามบ่มี for day. หมอยเงาเศร้าซอยซึ้งใจบ่ย่อยอาบานิบอาบานิบีพี่มากกว่าเดอาบานิบีพี่มากกว่าเดชอบเพลงบว่าเดอาบานิบีพี่มากกว่าเดอาบานิบีพี่มากกว่าเดชอบเพลงบว่าเดอาบานิบีพี่ชอบบว่าเด อบประเดน้องคนห้องเพลงอาบานิบีอาบานิบีพี่ชอบประเดพี่ชอบประเดน้องคนห้องเพลงอาบานิบีอาบานิบีพี่ชอบประเดพี่ชอบประเดน้องคนห้องเพลงอาบานิบี כן. הסתיים מהר מאוד. כן, הסתיים, ואנחנו פשוט uh, שומעים את זה בתאילנד. אנחנו על המפה, 1978. כן, כן. טוב, אז אה, אנחנו נחזור לפינה מי היה קודם, והפינה שאני מאוד אוהבת. והשיר רגע הבטלן, שאנחנו מכירים, רגע הבטלן. של קובי רכט, ללכת על הדשא, לא, לשבת. כן. ואז השיר... הוא בטלן, אכפת לו אם הוא לא הולך. כן. השיר הזה בוצע לראשונה על ידי ולאדק שייבל, השחקן הפולני. פולני בריטי. כן, ששיחק בסרט התפוח, סרט קאלט. שראיתי אותו בילדותי, וזה סרט מדהים. אהבתי את כל השירים שם, שיננתי ושיננתי. זה היה ו... מה? אופרת רוק זה, כזו? כן, אופרת רוק כזו, כאילו עתידנית, על מה שיהיה בשנת 94, mm, זה היה שנת 80. <laughs> שכתב. כן. וכתב הגדול הגדול קובי רכט, כל הלחנים של, של הפסקול הזה, קובי רכט עכשיו, כתב. עכשיו, אני חייב להגיד, אה, אה, מגי כמובן הביא לנו את התקליט, ועל התקליט יש את הלייבל של קנון. כן. חברת הסרטים, כן. וכתוב שם קנון רקורדס, זאת פעם ראשונה שאני רואה תקליט עם הלייבל הזה. של קנון. של קנון. אז בוא אני אגיד לך, התקליט הזה יצא בשתי מהדורות. במהדורה היש, הישראלית אין את הרגע הבטלן, את הגרסה האנגלית. בגרסה, בהקלטה של אה, חוץ לארץ, אז כן יש את זה. זאת אומרת, יש לי את שניהם. וזה הכי מעניין, זה דרך קנון כמובן. אוקיי, okay. אז אנחנו עומדים עכשיו לשמוע את הגרסה הראשונה ראשונה של... לרגעי הבטלן, כן. והיא נקראת... How to be a master. זה גם כן, אם אתם אה, רוצים לעשות פינה של כל הדברים המוזרים, אז הוא גם, אבל הוא שר את זה גם בהומור ונורא מצחיק. Okay. אה, uh, אוקיי. משה, תרשום לפניך פינת הביזאר של uh, מגי כהן. אנחנו uh, נרשום ואנחנו אנחנו נ... מכניסים את זה. נחכה לזה כן. גם. כן. טוב. לא. לא. לפני, uh, לפני ה... כאילו... שיר אחד לפני הסוף. שיר אחד לפני הסוף. רצועה 6. צדקתי. כן. זה מוזר, כי הוא... ובינתיים כאילו, אני אה, אה, אספר לכם לא, מה קורה כאן באולפן. לא, זה מוזר, כי זה מסומן כאילו... Why does everyone fall at my feet? Could it be because I'm so sincerely sweet? Yes, I know how to be a master. Cultivate the need. Grab them by the greed. Slaves are guaranteed. When you know how to be a master. He knows how to be a master reaching the top is such a long, hard climb. Millions of people stand and wait in line. Do you think I got there being patient and kind? Yes, I know how to be a master. Ooh, I love them into chains. Ooh, I whip them till they're tame. Ooh, I they learn to love their pain. When you know how to be a master knows how to be a, a master. The world is nothing but a big casino royale with bodies to buy, souls to sell. Do I win by playing just the cards I've been dealt? Yes, I know how to be a master. Ooh, ah, lie, cheat, steal. Ooh, ah, betray, and double deal. Ooh, ah, it's you how to be a master, cultivator need, graft them by the greed. Slaves are guaranteed when you know how to be a master, when you know how to be a master, when you know how to be a master, when you know you know how to be a master. When you know how to be a master. רדיו קסם, 106 FM. טוב, מפה, מאיפה אנחנו ממשיכים? כן, אני מקווה שאתם נהנים. ועוד <laughs> איך. שאלה מיותרת. טוב. אז uh, עכשיו אנחנו uh, כל הזמן משמיעים uh, גרסאות uh, לועזיות לשירים ישראלים, אז עכשיו אנחנו נעשה את ההפך, גרסאות uh, עבריות לשירים לועזיים. במקרה הזה יש תקליט של אילן ואילנית שיצא בשנת 69, שבתקליט... הראשון? Uh, לא, זה השני. בשנת 79, זה... 69. אה, 69, ויש שם ארבע שירים מתורגמים מיוונית. אה, אחד, של, אה, אחד שנקרא בוקר ביפו, שזה אריני במקור, אחד שנקרא ליל כלולות, זה, זה אקסימרוני, ואחד שנקרא מיריקה, אני אה, תיקנתי בעכו"ם, הם, הם כתבו שזה של חג'ידקיס, אבל לא, שזה של קמינידיס, והרביעי זה כשהנערות יוצאות לרקוד של חאג'י וסלחו לי, אני גם לא יודעת איך להגיד את זה ביוונית, אבל שתשמעו את זה, תבינו שזה שיר מאוד מוכר. בבקשה. אילן ואילנית, בחאג'י כשיוצאות הנערות לרקוד בואו רקוד הרקימי וידעת כי אני שלך ואתה כולך שלי וידעת כי אני שלך ואתה כולך שלי כשיוצאות הבחורות לרקוד וליבן אל הגברים בי הבט רק אהובי שלי ואהיה לך כולי בי הבט רק אהובי שלי ואהיה לך כולי כשיוצאות הנערות לרקוד מחייכים הבחורים תן ידך לי אהובי שלי ושלך רעשים. הרבה... הזה, אבל הוא חמוד. אבל זה אותנטי כן. לשמוע את כל הרעשים האלה. Mm-hmm. טוב, אז uh, אה, מגי בחרה לנו שיר של אלוויס מתוך uh, אלבום האוסף Elvis Forever, ווליום 2, שיש לה בבית, גם לי. כן. כולל הראשון, גם לי. טוב, uh, אז uh, מגי לא בחרה נשמע. את כן. Don't be cruel. אני אוהבת את השיר הזה. גם אני.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 הנה, זה הסתיים ככה מהר. שירים קצרים, זה כמה, שתי דקות, אבל איך אומרים, הזמן טס כן, כשנהנים. נכון. טוב, ועכשיו אנחנו נשמע את ז'ו דסן. את ז'ו דסן, לגרסה שלו בצרפתית ל"נתתי לך חיי". עכשיו, נתתי לך חיי, כולנו זוכרים, זה מאירוויזיון 74, כן. בברייטון. אה, שנכנס להיסטוריה בתור האירוויזיון שגילה לעולם את... להקת אבא. אבא, ברור. Oh. עכשיו, מי שעוד הופיע שם הייתה אוליביה ניוטון ג'ון שייצגה את בריטניה. ולפני התחרות, בלעיתון, שאלו אותה מה דעתה על השיר הישראלי של כוורת. אז היא אמרה, אני אנופף לכוורת, לפוגי, לשלום מהבמה, אחרי שאזכה במקום הראשון. <laughs> אז היא לא זכתה. היא לא זכתה, אבל אנחנו זכינו בגרסה בצרפתית. ועכשיו נשמע. כן. כן. c'est le pied de marcher comme un en homme que c'est la discipline qui vous fait un homme, c'est sur le קצר מאוד. קצר, והוא מדבר פה על uh, שהבן שלו הולך ל... Uh, להיות חייל, ושהוא יהיה חייל טוב, ושהוא יעלה את המורל, וכל... הוא, השיר הזה הפך ל... בקיצור, שלא יצטרף ללהקה צבאית. <laughs> יכול להיות. אז um, טוב, עכשיו אנחנו נשמע את הזמרת האיטלקייה, איווה זניצ'י, מהאלבום שלה שנקרא שלום. שלום, שלום. כן, ממש נקרא שלום, משנת 1970 או 72, אני לא זוכרת בדיוק, mm-hmm. אבל יש לה באלבום הזה הרבה שירים אה, כמו אבה נגילה, והנה מה טוב, ואקסודוס. אני בחרתי להשמיע את השיר אה, "את, אני והרוח" של נחום מימן באיטלקית. ולשיר קוראים אימג'יו, אימג'יו, הקוסם. כן, mm. ביום חמישי. אה, שנה למותו של אה, נחצ'ר. לצערנו, יצא כן. לנו, יצא לנו... אה, ועשינו כן. בשבוע שעבר פה שעתיים עם סיימה, שעתיים. איזה יופי, אה, איזה יופי. לזכרו של נחצ'ר. הוא כן. היה אדיר, mm, אדיר. נכון. איווה זניקי. כן. לא. מה זה אילו כל האוהבים? אנחנו מחפשים. הנה. או, בסוף מגיעים. כן. perché c'è il vento e il mio amore. ci attende, possiamo fermarci è già sera, ma il vento fermarsi non sa. La sabbia un po' tiepida ancora, se di יש, הנה, כן. הסתיים. זה מאוד. טוב, אה, אנחנו עושים עכשיו אה, פסק זמן מאלוויס ומהאולדיז וזה, אבל לא לגמרי פסק זמן, כי אה, בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, יצא אוסף חדש בוויניל, שנקרא אוסף של, של אה, אה, פופ פסיכדלי ישראלי. אני מתה על האוסף הזה. שערן ליטבין ערך. הוא ענק על ערן. ואחד השירים המפתיעים שם זה שיר של דווקא מי שידוע כבדרן, אבי בהט.

אוקיי, אז... אה, אז שמענו. ובאחת אה, מהתוכניות הבאות של אה, מעדן ויניל, אנחנו מקווים לארח כאן את ערן ליטבין, שידבר על התקליט הזה ועל בכלל. זה תקליט אדיר. תשמעו ממגי. אני, אני כל כך אוהבת את התקליט הזה, שפשוט אין מה לעשות, יש שם דברים שהם... אז את בטח תשמעי את התוכנית כשהיא תהיה. בוודאי, <laughs> מה... טוב, אנחנו חוזרים לאלוויס, והנה שיר שגם אני וגם מגי וגם אמירה וגם כולם אוהבים. a hanka hanka burning love. או שרוט. מחט לא, לדעתי, לדעתי זה הפטפון. בוא נאשים כאן את הפטפון באולפן. אז אה, מה אתה אומר? שנעביר... ל- הכי טוב, הכי טוב, תנדנו בפטיפון השני, הכי טוב. אוקיי, זהו, התפלאתי כי גם האילן ואילנית... אז אנחנו עכשיו צריכים להעביר את הזמן בדיבורים, את יודעת מה זה. אז אני התפלאתי כי גם האילן ואילנית אצלי נשמע אה. ממש טוב, אז, כן, אה, כן, ופה זה כנראה... זה אה, תירוץ להחליף סוף סוף את המחט כאן באולפן. נכון, נכון. לתשומת נכון. לבך. מה, אני, כשיש איזשהי משהו במחט, אני ישר מתקנת. Whoa! היה הסוף של הקודם. אנחנו רוצים את ברנינג לאב. עכשיו נגיע. ברנינג לאב. יש? יש. נגיע. יהיה. או! Oh! וסוף סוף זה מנגן לנו כמו שצריך. כן, זהו, אז זהו. אני, אז זה, זה לא אני, אני לא אשמה. זה לא את, גם, גם לא אני. רגע שנרקוד? כן. על הכיסא. כולם. It's burning הזמן הולך וקצר, ואנחנו רוצים אה, לסיים שוב עם אה, גרסה ישראלית. לאלוויס, ומכיוון שאנחנו לא כל כך סומכים על הפטפון שעשה לנו בעיות, אז אנחנו מורידים עכשיו את אלוויס ושמים את אריק איינשטיין. אריק איינשטיין עשה גרסה ללאב מטנדר, הוא שר את זה גם באנגלית וגם בעברית, והמילים בעברית הוא כתב. נגמרו לי המילים. נגמרו המילים. נגמרו לי המילים. ומגי, תודה רבה מאוד שהיית כאן. אני גם מאוד נהניתי. אם אני אה, השתוללתי, אה, זאת אני כאן, אני פשוט אנחנו נהניתי. אנחנו נהנינו <laughs> מכל רגע. אנחנו עושים, קובעים דייט לעוד... אה, בהחלט. לתוכנית השלישית בהחלט, איתך. בהחלט. תודה רבה למשה. ירונסקי. תודה לך, אהרון. תודה תודה לאמירה המפיקה ולדותן הטכנאי, אני מקווה שהוא לא נכון לא סבל מאוד. יותר מדי מאחורי הזגוגית. לא, מה פתאום. ותחזרו אלינו במעדן ויניל בשבוע הבא. להתראות. והנה אלביס מגרסה ישראלית.